Як же перс греке var e, de kriza rojilatan avinde rol dilizuk bandore mesela milliyetçilik eyi. Na milliyetçiti e, vak e, nezik bun vak anlayış e, ne berhemeki rojilatan avin garip yabancı Eben naye ve mane kavmu millet ve netev rojilatan avinde tunen. Fakat milliyetçilik tişteki cudayı milliyetçilik üser esası milliyetçi diye e, devlet anetev yani devlet milliyetçi e, ulus devlet evana e, je ifade kırna e, grubeki insana bi erf adet evan, bi çanda wan, bi zaman evan, bi coğrafya wan betir Jwe betir ifade kirna tiştek iditir. Dikin ev ifade ifade kirna çi ifade kırna. helandına zore duhundure netevekide. Yani ifade kirna e, serdest kirin, bilind kirina geleki netevekil ser netevekidir. Unser bir esası halan halandın e, asimilasyon çi brengeki fikri bi fakat bu granici brenge zore de meşandır. Ev fikir e, ne ne fikreki rojlatan avinin و دمك انفيد بيجن نايمه معنيك دروجلات انا فين دناته وملات قال تنا بونه هبونه خدي تايبت من دي بون إيه زمان وان هبو ليتراتورا وان هبو كولتورا وان هبو جغرافيا قل سردمان هبو ابانا حمو هبون اما إيه her deme e, forminen siyasi yancı rekhistinen siyasi drojilada navindi e, vekiri bun yani çidbej nuk öcü açık. Evvekri teçim aneti mana ki be mecburiyete asimilasyonu be mecburiyete benimsemekirin yacı kabul kirin az zaman, tarih, erf adete kesididir. İmkane jiyana hevbeş her demi hebuyi. Her demi hebuyi. Her çıkası car car no zoru zahmeti hadditin fakat her demi hebuyi. Bu idi. Hatta veri bandora modern ta kapitalist rojilata navin çevi ve yani hatta set salya bista, set salya nuzda set salya bista taybeti. Hatta bu çağı e, rojilata navindi mozaikeki pır zengin, pır renkli e, u kem cara brengeki dijwar var astengil peşya ifade hevi. Hristiyan hebun, Müslüman hebun, mezhebe cuda cuda ha bunu, dinen cuda cuda ha bunu, Hristiyan, Yahudi, Müslüman, hatta dine kevn mesela Bahai, Zerdeşti, Sabi'i, o gelek din edidir. Mezheb ha bunu, netev ha bunu, fakat e, bitaybeti vek ev, kırım, yıkım, beher havi tünnekirin asimilasyona gidvisat sale derbas buyit çebuyi tarih aruculatan avind çenebuy. Ticari tarih aruculatan avind ve geiro nijat perestiya dini hey tunev. Ve geiro gruben dini de tehlika mirine duru burunu tunev. Mesela Ravşa Hristiyana la Irak'ı. Mesela Mısır'ı. Ravşa dinen ditir. Evak Bahai, Zerdeşti, Sabi'i. Ticari ve gidvisat salidin imhakirin o asimilasyona bzori yani helandına kasri abzure di tariha van ve ve coğrafyaya çene bu ve çavat visat salit çevi ebeya Bandura modernita kapitalist ve taybeti be e, em serugati sac ayakın beji ya yani nigeseli e, eg kapitalizme e, yani modernita kapitalist serpiyat hele kapitalizm endüstriyalizm o devlet netev اوه برهم دولت نته و نته و پرستیا یعنی ملیت چیتیا گروجا باچه نا ملیت چیتی هدف اک اقتداره یعنی دخوازی اک اقتداره bu burjuvazi peşket. Bu burjuvazi çava peşket. Burjuvazi e, jiboy ge garı behim betir. Kare kobidim meşandım. Sermaye hakim bebe. Tiştek çetkin her dere bela bebe. Ehtiyacı bazar hay. احتیاجی جغرافیای یک بوی هی جبوی و آلان تو بلا راکر جبوی و بنا تو پرستیه بانکر جبر دوالات اکیده اگر eylem jiyanê farklı farklı hebin, çandê jiyanê farklı farklı hebin, Duvi velatî de kapitalizm nikar hakim. Kapitalizm sistemik merkezi. Yek velat, yek deri, yek gümrük, yek çant, yek zaman, hatta yek örf adet. Yani tipeki homojen ji vatandaşa çetkikî karib ev vatandaş hem ji vê iktidarê vekiribe hem jî ji xerçkirina ürünê sermaye vekirî. Zewq yek bi, model yek bi, tarzê jiyanê yek bi, ziman yek bi, al yek bi. û van tiştana pîroz dike wek çawa tiştê milyonê salanı hal ne milyon salanı de van sesit çarsit salê iktidara kapitalizmê keşke. Disa teoriyane tev de sistema kapitaliste e, tamamen bi bercewendiye de sıradar ev girêdayî. Evana hinek mînakê wer kurd û bilez em dixwazin bînin zaman ki bandora wê rojilata navîn diçibû. Demak em teoriyane tev a Almana digirin dest. Teoriyane tew a Almana em digirin dest. Em çi tê dibînin? Em dibînin ki unsurê ziman, unsurê zaman pır dedim pêş. دمان توریان تو آ فرانسا دگرن دست املد نارن unsur irade dert kefpiş. Demam a İngilizce dert dert kevin digrin dest emled narin him betir var e, ravşeki ge hineki daha vekiriye liberal e, di çerçeva bercevendiye imparatoriya garibi li sergelek netewa hakim bi esas dikir. المان زمان اساس دگرن چما زمان اساس دگرن نا ام بنارن لگوری راستیه راستیا مثلا ام بگرن دست المان وگ نتو وگ ملت دو اوروپا دگرگ نتو هری نزیکی کومینالیزمه به هری نزیکی دموکراسیه بیش جبر گبن لدیجی امپراتوریه تکوشین کری شرکری امپراتوریا روما Hatta bu sebebek sebebi sereki ehlveşandına yani yek sebebi sereki ehlveşandına imparatoriye yani berkodaneki aşiret kabiletayı Ji bo vê her demê rêvazên ixtîdarê êwer yerel esas kir. Almanya heta salê 1970 jî wek dewletek netewiyek bûyî nev. Bi bismar kire bu dewletekî netewiyek bûyî. Berî wê dewlet bûn, gelek dewlet bûn. Bi seda dewlet bûn, di pişre bûn bi daha dewlet. Dema bismar yekîtiya Almanya xist rojava xwe, wî çaxê Almanya 38 dewlet bûn. Fakat destilatdar احتياج وان بدولتك ألماني خرد تنه دولتك ألماني خرد نا احتياج وان بإمبراطوري كي ألماني جبوي ve gerek peşi devleteki Almanya kurtuşa bikrana. Çe esas girdin? Jiboy devleteki haçe bir zaman esas girdin. Çünkü gelnek kesenip zaman Almanın fakat ne devleti Almanya'da. Jiboy ve mesela zaman derhistin peş. Jiboy karibin van devleti Almanya hamu dehundere devleteki biyekin. Ji bo karibin Avusturya bikin perçakî Almanya çünkü ew ji zimanê Almanî xeber din. Perçakî Swîsra, perçakî Fransa mesela hinek derê Fransa hene <clears throat> Almanin. Diheb herêm hene Elsas û Lorin evana Almanin bi zimanê xwe. Fakat li dervê Almanya dijîn. Dûr dijî em lê narin berjewendiyê iktidarê çawa tesirê li ser şekillenma teweriya netewî. Fransa zaman esas ne girdi. zaman yani vak unsureki serek ijboyne tavahu esas girt fakat bigrani bigrani valkişan serkuy de ser irade çünkü genle kesek ibne tavahu ne Fransızın bizmane xo ne Fransızın ama tuhazın bu bayraka Fransibi u taybetici kısmeki جوان هرم آلمان ال هندر فرانس دیسا دولت اکی دی برنگ اکی دی یعنی توریان تو توریه کی ور خوازایی لسر اساس داخوازی گلا پیش نکت تماما سر اساس برجامندی برجوازی پیش کتی جبوی چه yani de, devlet var e, yek zaman, yek tip, yek bayrak, yek hüdude gümrük, yek deriye gümrüke bigirin ki karı bir denetim elser hemu velat şey. Ve ev devleta netev civak eş civak bu yine derdikin devlete esas digri û dewlet bi civakê re di elaqê bireysel diçet ki her bireyek bi dewletê vgirêdayî birey bi hevdû vgirêdayî nîne berpirsiyartiya wan berenberî hev nîne bi vî şeklî desthilatdarî xwe mayên dedik tabi ev di beşe kapîtalîzmê berfireh ser tê rawestandı ji bo rojhilata navîn ev tê çimanî rojhilata navîn di derbarê vê teweriyê de zêde agahdar nebû alaqedar jî nebû çima ûmetçîtî hebû yani İslamiyet hebun, dinin ditir hebun. Dina fxwe di gelek kavmune tev, de civan. Fakat hilweşandina İmparatorya Osmani, o gav gav insane giçun li Fransa xwendin, li Almanya xwendin, li welatên dîtir xwendin û cayek dî zîvirîn ev fikrê netewî wek fikrekî pêşketî wek rêya xelasiyê Bukhar zivrand mülser esası kitab-ı habatin teorik u habatin pratik peşkıs. Örgüt avakirin, test peşkıstın. Nisar esası satsala bistab taybeti dipe vajü haber işare cihane duemin u pişti işare cihane duemin e, fikrane tevi li peşket. Fikrane tevi Türki, fikrane tevi Arabi, fikrane tevi Farisi, fikrane tevi ciliz bici a Kurdi kısmi mijare mecale e, xwarek xistinê e, e, de nedît û gelek fikrê bişikli. Tabil Ewropa meselen ha em dibêjin ji bo Fransa dema am xeber din em dibêjin Cumhuriyeta pênca. Demekî ji hezar û hefsid û heştê neha din 1789 dema ki Cumhuriyet hati ilan kirin o piştî ve pirsgirêkek hatine jiyan kirin hatta roja îro Fransa pênc serdemê cumhuriyetê jiyan kirine. Evana formalîtenînin. Demek ki her cumhuriyetek li gorî xwe guhertinek çekirî ki bûyî serdemekî cumhuriyeta duwemîn, siyemîn, çaremîn heta pêncemîn. Çin evana gav bi gav av qalibên dogmatik, tek tip, homojen ê devlet netew di nava der re derbas kirine. Mesela eger rokej rojal Fransa rengin cuda ji derî Fransî qedexe serbest. İro bölge üzerken, zamanı üzerken de avana kabul dike demek ki devlet netev yani cumhuriyet bir rengi xwadna var reformar derbast. U gelek velati e dil Avrupa eg rengi merkezi u yek ali yek renk tektip dest bekirin İro emlet ne çarmanı rengi heyi kabul bikin. Vak çava Belçika u felemena vak çava Almanya u gelek kavmin ditir ed nafxate kabul dike. U İngiltere u prs greka ne tewa Irlandi u e, e Wales e, Gal u Skotlanda Skotça vek mesela Spanya Bask evana gelek ev guhertin navxat şekir yani ditini gvek çava dest pekir nema karın devam bikir جبوی به هنگ راستی قبول کردن همو قبول کردن نه تام دموکرات بودن نه اما رفرم در باز کرد روزلات نوین پرسگریک بوده یعنی و گچاوا دین دگره دست بجاره ملت کرد او نجات پرستی او دبن ناوه شر برانبری سمرگجیتیه دبن ناوه شر برانبری نظام سهیونیزمی her demi mesela neteoperesti, dnava Arabadı, dnava Türkadı, dnava Farsadı peş hıstı. Bigrani avanal Avrupa konu. Ege ev anin. Mesela Mustafa Kemal, Mustafa Kemal yani tamamen kopya kırına hareket netevi Avrupa'yı. به همو ملیوی به طایبتی دولت نتو اونیتر مرکزی تکتیب جلا بگرد زمان درکه و حرفا هرچ باس و حرکت ناصری یعنی آب جمال عبد ناصر ev jî bandora Ewropa. Kesek ev hereketana ava ava kirin hemû li Fransa xwendin li Almanya xwendir. Test çêkirine di derbarê mesela netewî de û ser vê esasî nirxê benimsemek yerine beraberi dincitiye, beraberi sosyalizme, beraberi hamu akmendidir. O ev hezarı dil kadronak bir, yani nava dinenu kadronak bir, kandavan o ag pala khodde sınıfa orta, di serdema pişti sala çilu penca, yani hazar nehsudu çilu penca o bişundi, yani pişti şere cihane duemin, bi gişti, li gelek cihapun iktidar. Ev iktidar, yani iktidar buna vi fikri nasyonalist, Türkiye, Hatta astekil İran'ı Bekil İran'ı tam ve çaval Türkiye serdest bu, İran'ı tam serbest, serdest ne bu? Dınava Arabat bu geçti, Hamu devleti Araba ev e, hakim bu. Ne yapırız Grek? E, ciddi. Yani ev mesela devlet anatı. Ucber ciddi. Narojilata navin doğal homojen bu inektun. Yani Suriye'nin bir grindest. Suriye Bakur ve Kurd. Ee, ji dervî wê hinek miletê dîtir Asurî Ermenî tê hen. Derekî wê dîtir Durzîn, Erebin, îcar Erebe Sunnî, Erebe Alewî, Türkmen, Suriyan, evana hemû Ama Sûriya anhana hanavê wê ev e. Komara Erebî Sûrî û bi çir tê rêvebirin, bi Partiya Bahs tê rêvebirin. Partiya Bahs çi? Partiya Bahs li esası yek millet hati avadiktir. Ev ev anlayış bi rewşa xwezayî re ters ji bo vê asîmlasyonê esas dikir Kurda asîmletke kesê dîtir asîmletke gikare bi e, vê van daxwaziyê xwe pêk bîne Iraq di Iraq de Bakurê wê Kurd e Başûrê wê Şiî ne Asurî tê hene Türkmen tê de hene milletên dîtir tê hene Fars tê de hene heta mesele د تاریخ ده د زمان خود حتی سال هفته ایجی هینا نزدیکی 300 هزار نزدیکی 300 هزار نه نه 300 هزار نزدیکی 30 هزار سابیی مابود سابیی به دزی دینوان جدای زمانوان جدای زمان آرامی کهونه اوانا خود پارستن آن هجو سی هزاری شش هزار نمانه اوانا همو هنه اما اف دولت جالی که در ببرن جالی پارتیا باز در ببرن Partiye bas çi nastıkı, partiya bas teneyek milletin astıkı Arap. Duvalati gendavet, Suudi, Oman, Yemen, Kuveyt, Katar, İmarat, Bahreyn. Evana gelek mezheble dinci, u gelek ne tevledici. Hinek ne tevheni, navivan kes nabiyiz. Mesela Oman, demakte götün hem ben valati Arap. Ama dundure umane dup taybetid mantika ed milletek bizmane xweb, irf adeti xweb, her tişte xweb cuda, milleti şari, ama nay naskırın, nay kabul kirin ve netica der behiştini diştalami vakçava Türk beremberi lazadikin idi gav bu gav buna Arab ancak insani vani mezzin garim bizim hane haber bit. Hindi hen yani kesip erkek ho hindi dvanati kurfezet hen Fars hen Oynak milletek belki emşina pene hasyan hen. Ama jder ve tene Arab den diyarkır. Duvalate vakuri Afrika'da. Libya, Cezayir, Maghrib yani Fas, Tunus, Dici cinade belki eğer hecmareki rast u dürüst çe belki hecmar hendik Arap. Çünkü ev velatana rengi tarihici velatı berber abi. Berber ne barbar berber. Yani vek milleteki bir zamanı koy amazcığın ge de salen derengdi. De zamanı Emeviyadı tevli İslami bunu, Müslüman bunu o bir şekli çanda Arabi naskırını ve Arap derbası van velatana bunu fakat امدد ایرو او خلک جی د جی جناد قدغه گب زمان خو پرورده زمان امازیغی و اوه پرک جارت بسر sebebi تبلیغ یا سودان وقت دولتک عربی مناس دکر ki kısmen mezun başure Sudan hamu millete giditir Afrika'yı ud gelek dere ditir dici Darfur mesela aşire Afrika ezinci ene Arap dijin Eritirya Sumal u gelek velatin ditir tabi devlet anetev AG ve kopyakirina fikri Avrupa. Netevi Avrupa. U be diye despot <coughs> dogmatik ve galip durojinata navin daha danin evya zarareki pirmezin. Reş katliam ar bekir, suykırım ar bekir. tünekirin renga bekir. Tek tip homojen netev xasçe. Bi bayraka, bi sunda, bi merşa. Bi van tiştana derxistim peş. Dibe, e, dibe derbarede گرینگ مره ده لسر توریه بسکنه توری دما گبرنگه کی خلقکاری برنگه کی خلقکاری aktarım jer çene bi zararı mezin dedi. Zararı mezin dedi. Dimini vak metin metineki ge tilgori ve civake ayar bik. Mesela vak minak embejin na e, gelek cara bahsa ev ke tekirin. Bahsa kampoçya tekirin. کمپوچه ولاتێکی هندێکچینی لکەلێکا ڤێتنامی کەمپۆچە حتا هەفتە و پێنج ئەوژ بندەست وەک چاوە ڤێتنامی ئەوژ بندەست دەماک ڤێتنام ڕزگار بوو ئەوژ ڕزگار فقط دەما ڕزگار بوو دەما ڕزگار بوو پارتیکێ تێت حکم کرد نابێ پارتیە پارتیا خمیر ڕژ ینی خمیرە سۆر خمیر ملەتێ ور نابێ ملەتێ ور سەرۆکێ بێ پارتێکی بوو پۆل پۆت پۆل پۆت لە فەرەنسا خوێند بوو Tezimi doktora yani tezivi Halaskırna üniversite neser komünizmi. Lugori ve komünizm lugori ve komünizm Ligori civaka uyarlama nabe civak lugori komünizme ayardı. Komünizm çi işte herkes vakhevi mamur tetinen perete tunen kondavan tetunene herkes tarla tıkabeti herkes bir şekli nezik. O civak gerek derbasi vebi. O rastı je ev pek ani nefakir bankay merkezi karakir, gelek tişledi karakir, mamur hamud derbas tarla kir, nizam çikir, nizam çikir. Yani komünizm li ser civake farz kir. Nege li gori civake e, şurove kir. Evaya bu ser sebebi, yani brengeki mekanik kalıp, evaya bu ser sebebi katliam mezin. Rakamı resmi dibejin milyonek, di se salih hükme pol pottu. O rakamı ne resmi dibejin se milyon, انسان کمپوچی هات کشتن حتی گنه چارما ویتنام مداخله کرد و پل پرج اقتدار آبیتن دوان سال داوید از باورم مر milliyetçiliğe drojenatan avinci polpotizmi yani vak polpot evdik. Yani rastiya civake hiç berçavar nagirin. Jinediti vinezik dibin O tene ezbere xwe ferz dikin. Yani mesela dibêjin mesela Türkçe dibêjin dibe li ser coğrafiye insane gibi Jer Türk. Dibêjin min e ez ne Türk'üm. Mesela tariha mı cudayı, zamane mi cudane. Ama dibêjin de resmi ideolojiya me var nifsandî. Dilgorî nifsandine bi, çilgorî rastiyena. Ji bo vê jî gerek tune. Di Sûriyede dibêje Arab. Ji bir Araba kes tune. E yek dibêje Hewkasê Kurd hene dibêje ewana Kurdê Arab. Ama tiştek navê Kurdê Arab tune dibe Kurdê Arab. Yani ne tane Türk ben Türkiye çiyayı. Mesela dema serhildana kamışlı oldu. serhildana geçebum 2004'da Vezir Enformasyonu Suriye dahuyani da. Got rastı ve denek pırsgirek çebunu vatandaş emeği Kürde Arabi Suri. Yani çava merecinav hevdarkı, çava mere fan ve, ve cümle ne mümkün e? ama ne karıcılar bir beş beş. Çünkü beş ne kurdu هاو قصة جناب بيجي كردن ويشاغي الجوري منطقة وان دسوري جي عربة بيفتنا ويشاغي جرك فورميلا كي بيدا ام فورميلجي چي كرد عربي الجوري وزير انفورماسيون Ya jid bejin zamanı xwed Türkiye zulm Türkiye zulm luan kiriye. Hene Kurde gravyan hatını Suriye hene o mültecin zaten ne ne halke bir valadi. Irak bir bir şekli, Sudan bir bir şekli, Mısır bir bir şekli. Ev e, kriza mezin çedik û dijberiyat nava gelat çitke. û ji bo vê gelek reng îro tehlikê de ne. Dîn di tehlikê de ne. Netew di tehlikê de ne. Tehlika qirkirinê te. Û siyasetê netewperest ji bo tasfiyekirina vê ve ve milliyetçiliğe jî teren akin. Him betir gur dikin, him betir ve ve teveriye hakli derdikin, him betir ev bahane peşkeşi vedikin. Ji bo vel e, milliyetçiliğe betir netava demokratik. Prensibe netava demokratik gerek esas begirdin. Vak çare seri. Ebene tene jigele serdest nay xwestin, jigele bindest jite xwestin. Ji ber şovenizm, milliyetçilik her deme serdest jê faydet bînin. Ji bo ve em îro nikarin bêjin wek alternatif beramberî milliyetçîtiya Türk, Arab gerek em jî milliyetçîtiya xwe pêş bixin. Eğer em milliyetçiliğe peş bakın uçak em gerekçe peşkeştik. Gerekçe peşkeşi milliyetçiliğe hayitkin aserdestik. Panzehir milliyetçiliğe neteva demokratik. Neteva demokratik dedi haskırna netev hey. Haskırna coğrafya hey. Benimsemekirin hey. Vak nırh parastına ve ferz dike. Dedi düşküntiye azadiye hey. Ev an hamut edhene. Ama dedi asimilasyon abzoretine otoasimlasyona kabulna ke vek netev xotserkesi dîtir nakir. Yani ki biyolojik, coğrafi, renk, zaman detun. Fark ucudatiyat nava milliyet çitye du neteva demokratik de Jboy ve pan ve milliyet çitye tabi neteva demokratik. Evaya gerek e, esas de begirtin. Droja mey irodu, droja mey irodu milliyetçiti iflas O devlet devleta ne tevci al ser esası milliyetçiti hati ava kirin İdi ne makare? millet ikna bike. Zanisti çebuyi, Rekhistin çebuyi. O eşkere bu henek tişt namirin. Mesela Kurd nemirin. Mesela henek din nemirin. Henek renge civake nemirin. Mesela Sudan, Libakure Afrika, Livalate Körfeze, emrednarin iro, brengeki aktif idi gelek renk xotanzim dikin ulber xodidin. Nemirin diye. Proje ne netevi alser esası asimilasyon et rojelatan avindi demek ki nikari bu serbiket. Ha, bu çağı brengi işte vak liberalizmi yani milliyetçiliğe ki brengi kiditir. Peşkıstin jöbetir neteva demokratik. Yani tekliyet navbera gella, navbera dina, navbera mezhebade, dondure ve heremede, liser bengehinin nuh ben danin, liser esası rezgirtinu kabul kirine, ben danin mi çağı, pers çare serdi. Ji bo ve îro ji her demê bêtir zamanek mere qaribe. Netewa demokratîk wek proje biparêze, wek proje biparêze û di aynê wextê de li derên cuda cuda ji Kurdistan dest pê bikû pirek welatat pêk bînin, ev zaman hatî. Yani siyaseta asimilasyona zorê adeta hilweşandina van rejimana aloziyê ev rejimana dijîn adeta iflas kir. Fakat elber xwe milliyetçiti zûna çe. Em dikkat bakın, Avrupa bile hevkası didil xwe digotin devlet ne tev xelas bu, em jê xelas bûn em ne bin wek yek yek cî coğrafya Avrupa di wek yek welatî ama demek, hinek ji bo ortak anayasat Avrupa de referandum çekirin pirek welata nehat kabul kir. Ji ve ancak garî bunu, da as te wek kulûbekî esnek ev hevxebatkariya xwe devam bikir. Hidrojinata navin dij tabi e, xabateki mezin jer lazımı. Fakat hidrojinata navin de hevkası emkene, hene, hevkası renk hene devlet netev asimilasyona zore kabul nake. Ji devlet nete netevage tipeki homojen vatandaşek yek tip de hizmeta devlet edi. Jwe betir formilen gideve wan vekiri ucu açık formüle var jirojilatların avinre lazım ji berge li ser aynı coğrafyayı جلك ولات جل شيء جلك نتو وجلك رنك بهفر دجي جبوي بي او هين بيتر اي اه بقشتي ساعتها ساعتا پشتني روحنا كي يورجي ام نابره كبتين